بسم الله الرحمن الرحيم النعت الحقيقي والسببي نعت حقيقي وسببي همون صفات جاء الرجل المهذب حضرت السيدة سيدة العاقلة ركبت الحصانة الجميلة أقمت في المنزل الفسيحي در این امثله سمت راست چهار تا مثال دقت بفرماییم متوجه میشیم که الرجل المهذب السيدة العاقلة الحصان الجمیله في المنزل الفسيح این صفت مطبوعش هست آمد مرد نیکو حاضر شد سیده عاقل سوار شدم اسب زیبا را نگه داشتم در منزل فسیح گشاد وسیع حالا به امثله سمت چپ دقت بفرمایید جا الرجل المهذب اخوه آمد مردی که نیکوه سال هست برادرش حضرت سیدتو العاقلتو امها حاضر شد سیدهی که عاقل است مادرش رکبت الحسان الجمیل سرجه سوار شدم بر اسبی که زیباست سرجش اونی که روش گذاشته میشه اقمت فی المنزل الفسیح فناؤه نگه داشتم در منزلی که فسیح هست حیاتش در امثله سمت راست صفت مال مطبوع بود ولی در سمت چپ صفت مال کلمه بعد از خودش بود که متعلق به مرتبط به منعوت هست حالا در قاعده 157 دقت بفرمایید النعت نوعان نعت بر دو است حقیقی و سببی حقیقی و سببی فالحقيقي ما دل على صفة في نفس مطبوعه نعت حقيقية صفة حقيقية حقیقی آن است که بر صفتي كند در خود مطبوع جاء الرجل المهذب آمد مرد نيكو خصال صفت مال خود الرجل یا مطبوع که همون موصوف و مطبوع بش میگند والسببی ما دل على صفة في اسم له ارتباط بالمطبوع سببی آن است که دلالت کند بر صفتی در اسمی که مرتبط با متو است یعنی صفت مال خود متو نیست مال اسمی است که مرتبط به متو هست جاء الرجل المهذب اخوه این المهذب اینجا صفت کی هست یعنی دلالت بر صفت در کدوم اسم میکنه در اخو میکنه آمد مردی که مهذب هست برادرش المهذب اخوه خب ترکیب بکنیم جاء فعل ماضی الرجل فاعل مرفوع با منعوت المهذب صفتش هست چون اون مذکره این مذکره چون اون مرفوعه این مرفوعه جاء الرجل المهذب اخوه آمد الرجل فاعل المهذب صفت صفتش اخوه اخو میشه فاعل المهذب المهذب اسم مفعوله اینا رو بعدا خواهیم خواند که عامل هستن اخو پس فاعل محذب هست باقی هم ترکیبشون چنین هست <clears throat> مطابقت نعت للمنعوت مطابقت نعت با منعوت حالا که در درس قبلی و در قاعده قبلی گفت که ما دو تا نعت داریم حقیقی و سببی به خاطر اینکه یک سری فرقهایی این دوتا درشون هست دقت بفرمایید نه مثال آورده برای نعت حقیقی و نه تا برای نعت سببی بخاطر که اینکه سه مثال برای مفرد آورده سه مثال برای مثنا و سه مثال برای جمع با هم میشن نه تا و اینا در مفرد و مذکر بودن در نعت حقیقی در اعراب و در مفرد و مصنع جمع بودن در نعت حقیقی باید مطابقت داشته باشه هذا منزل ضیق هذا مبتدا منزل خبر ضيق صفتش صفت منزل تسلقت شجرة غليظة فعل با فاعل شجرة مفعول به غليظة هم صفت شجرة هر تا منصوبه جلست في السرادق الفاخر فعل با فاعل في السرادق جار مجرور الفاخر چون صفت السرادقی هست باز هم مجرور اینا همشون مفرد بودن اما برای مصنم سال آورده هاتانی صورتانی جمیلتان هاتانی مبتدا علامت رف الف صورتانی خبر مرفوع باز الف جمیلتانی صفت صورتانی این مؤنثه اون هم مؤنثه اشتریتو بساطین شرقیین اشتریتو فیل با فایل بساطینی بساطینی مفعول بهی علامت نصب یا چون مصنع شرقیین هم صفت بساطین هست أثرت بطائرين غريبين إنك هم تركيب مشخص است هؤلاء بنات عاقلات أشرت إخوانا موسرين أشفقت على الصبية على الصب على الصبية المعدمين على الصبية المعدمين اینا نه مثال بودن برای نعت حقیقی حالا ارسله سمت چپ کتاب دقت کنیم هذا منزل ضیق فناؤه هذا مبتدا منزل خبر ضيق صفات فناء فائل ضيق تسلقت شجرة غليظا جذعها تسلقت فعل بفائل شجرة مفعول به غليظا صفات صفات شجرتان جذعها فائل غليظا جلست في السرادق الفاخرة أرائكه هاتان سورتان جميل إطارهما اشتريت بساتين شرقيا نقشهما أثرت بطائرين غريب غريب شكلهما اینجا میبینیم که در نعت سببی نعت همش مفرده مثل جم و نرفت هاتانی صورتانی جمیل اطاراهما صورتانی جمیل اطاراهما بعدش <clears throat> هؤلاء بنات عاقلة امهاتهن میبینیم بناتون مذکره عاقلتون مؤنثه نه مؤنثه ولی در این مذکر مؤنث تابع بودن ما بعدشه عاشرت اخوانا موسرا آباؤهم اشفقت على السبية المعدمي اهلوهم حالا بیایم روی قواعد همه چیزو میگه قاعده قاعده 158 النعت بنوعه یتبع منعوته فی رفعه و نسبه و جره نعت با هر دو نوعش تابع منعوتش است تابع موصوفش است در رف نسب جر بله همه اینا رو موقع دقت کنیم هر 18 مثال میبینیم که نعت اعرابش با منعوت یکی اگر اون مرفوعه این مرفوعه اگر اون منصوبه این منصوبه اگر اون مجرور این مجروره دیگه در چی و فی تعریفه و تنکیره در معرفه و نکره بودن منزل ضیق شجرتن قلیزتن در معرفه و نکره بودن قاعده 159 النعت الحقيقي يطبع منوته فوق ما تقدم في إفراده وتثنيته وجمعه نعت حقيقي فراتر از آنچه که ذکر شد یعنی رفع و و جر معرفه و نکره فراتر از اونا در مفرد و مصنع و جمع بودن هم از منعوتش پیروی میکنه نعت حقیقی و فی تذکیرهی و تعنیثه در مذکر و مؤنث بودنش اگر اون مفرده نعت حقیقی مفرده اگر اون مصنع این مصنع اگر اون جمع این جمع اگر اون مذکر این مذکره اگر اون مؤنث این مؤنثه ولی غیر حقیقی اینجوری نبود نعت سببی اینجوری نبود ما در نعت سببی میبینیم آمده هاولای بناتون عاقلاتون بناتون جمع عاقلاتون جمع ولی در نعت سببی نه هاولای بناتون عاقلتون امهاتهن بناتون جمع عاقلتون عاقلتون مفرده جاء رجل عاقلة أمها اون مذکره در حالی که این مؤنثه پس در مطابقت داشتن نعت حقیقی با نعت سببی با هم فرق دارد نعت سببی در رفع نصب جر و معرفه و نکره بودن فقط مطابقت داره اما نعت حقیقی نه در رفع نصب جر معرفه و نکره مفرد مصنجم و مذکر و مؤنث بودن در همه اینا از منعوتش پیروی میکنه قاعده 160 النعت السببی يكون مفردا و یراعه فی تذکیری و تانیثی ما بعده نعت سببی مفرده نعت سببی همیشه مفرده در همچنان که در نه مثال ضیقون غلیذن الفاخرة جمیلون شرقیان غریب در تمام اینا دقت کنیم و یراعا فی تذکیری و تعنیفی ما بعده در مذکر و مؤنث بودنش مطابقتش با ما بعدش هست نه با منعوت پس نعت سببی در مذکر و مؤنث بودن مانند جاء رجل عاقلتون امها ببینیم عاقلتون مراعات میشه با ما بعدش با رجلون دیگه مطابقت نداره در مذکر و مؤنث مسئله دیگر که مرتبط به نعت هست النعت حين يكون جمله نعت زمانی که جمله باشه دقت بفرمایید هذا عمل نافع ابصرت رجلا صابحا هذا مبتدا عمل خبر نافع صفت عمل اینجا مفرده أبصرت رجلا صابحا نظرت إلى سفينة غارقة مضى يوم شديد الحر أوقدت مصباحا قوي النور نصيد في بركة كثيرة السمك <coughs> أمل نافع رجلا صابحا سفينة غارقة يوم شديد الحر مصباحا قوي النور بركة كثيرة السمك البته یک نقطه که یه شبهی برای انسان پیش میاد اینه که با یومون شدید الحر ما قبلا خوندیم که اگر منعوت معرفه بود صفتش هم معرفه باشه ولی اینجا میبینیم که با یومون نکره هست شدید الحر شدید مضاف به حر هست و حر معرفه هست اینجا پس چه هست میگن این اضافه اضافه محض نیست این این نوع اضافه اضافه محض نیست در کتاب های بزرگتر انشاءالله مفصلتر توضیح خواهد داد شد در کتاب نحو الوافیه حسن عباس این ذکر شده است برای آنهایی که میخوان مراجعه کنند فقط من اینو نقطه رو میخواستم بگویم که اینجا اضافه ما لفظی است ما دو نوع اضافه داریم و برید بحث کنید خب هذا عمل نافع در امثله سمت چپ دقت کنیم هذا عمل ينفع در هذا عمل نافعون هذا مبتدا عمل خبر نافعون عمل خبر نافعون صفتش ولی مفرد بود اما روبرو هذا عمل ينفع این عملی است که نفع میدهد ينفع جمله هست چون ينفع فعل مضارع و فاعلش هوی هست که به عمل برمیگرده با همچنین مثال دیگر ابصرت رجلا نظر نظرت الى سفینه تغرق مضى يوم حره شدید حالا اینجا اونجا فعل جمله جمله اومده بود بعد از نکره که فعلیه بود از مضا به بعد جمله هست که اسمی هست مضا یوم حروه شدید مضا فعل ماضی یومون فاعلش حرو مبتدا شدیدون خبرش هم هم مضافون الیه بعد از یوم میبینیم جمله اومده از جمله اسمی تو مصباحا نوره قویون همچنین نصید فی برکت سمکوها کثیرون همچنین یعنی در این سه جمله بعد از یوم و بعد از مصباح و بعد از برکه جمله اسمی هست اما در سه سال قبلی فعلیه بود هذا عمل ينفع يصبح تغرقو فعل بود با فاعلش که یک جمله فعلیه هست میخواد بگه که یه چیز خیلی قشنگ و جالبی بگه القاعده الواحده و ستون بعد المعه قاعده 161 الجمل بعد النکرات صفات، جمله بعد از نکره واقع بشه صفت هست پس اینجوری ترکش میکنیم هذا عمل ينفع هذا مبتدا عمل خبر ينفع فعل با فاعلش این جمله میشه خ... صفت عملون چرا صفت هست چون جمله اگر بعد از نکره ای بیاد صفت هست همانطور که اگر بعد از معرفه ای می که قبلا در بحث حال خوندیم اونجا حال بود که اینو در بحث حال خوندیم زمانی که حال جمله می بود زول حال معرفه بود و بعد المعارف احوال و بعد جمله بعد از معرفه نقشش حال هست نقش جمله ترکی اعراب جمله حال هست پس ینفعو فعل با فاعل میشند صفت عملون محلن مرفوع یصبحو همچنین تغرقو همچنین حره شدیدون که مبتدا با خبر هستند میشن صفت یومون مضا یومون حره شدید پس اینجا جمله هایی که بعد از این نکره اومدند عملا رجولا سفینتین یومون مصباحن برکتین این جمله ها همشون صفت هستند و اعرابشون محلیست و جمله ها بعد از معرف ها حال هستند که اینو در بحث حال خواندیم تا همین جای کار کافی است موفق و پیروز باشید